บุ๊กทูหก șase, 6. อ่านและเขียน citit și scris. Citit și scris. ดิฉันอ่าน Eu citesc. Eu citesc. ดิฉันอ่านจดหมาย Eu citesc o literă. Eu citesc o literă. ดิฉันอ่านคำศัพท์ Eu citesc un cuvânt. Eu citesc un cuvânt. ดิฉันอ่านประโยค Eu citesc o propoziție. Eu citesc o propoziție. ดิฉันอ่านจดหมาย Eu citesc o scrisoare. Eu citesc o scrisoare. ดิฉันอ่านหนังสือ Eu citesc o carte. Eu citesc o carte. ดิฉันอ่าน Eu citesc. Eu citesc. คุณอ่าน Tu citești. Tu citești. เขาอ่าน El citește. El citește. ดิฉันเขียน Eu scriu. Eu scriu. ดิฉันเขียนจดหมาย Eu scriu o literă. Eu scriu o literă. ดิฉันเขียนคำศัพท์ Eu scriu un cuvânt. Eu scriu un cuvânt. ดิฉันเขียนประโยค Eu scriu o propoziție. Eu scriu o propoziție. ดิฉันเขียนจดหมาย Eu scriu o scrisoare. Eu scriu o scrisoare. ดิฉันเขียนหนังสือ Eu scriu o carte. Eu scriu o carte. ดิฉันเขียน Eu scriu. Eu scriu. คุณเขียน tu scrii tu scrii เขาเขียน el scrie el scrie